你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。路行推鼓鼓鼓鼓 喂，hello，路漢推股，翻來咯，唉，翻嚟啊，齊人啊，今日又啊，又有長腿美少女，哇，要開咪嘅咩？吓吓我啊，hello，hello，hello，唔係醒目嘅咩靜雞咁，唔知喎係啊，好精神咁喎，美少女，吓啱瞓啊醒，俾人越俾人越恰越精神喎。 嚇冇啦冇啦冇啦，瞌眼瞓個好刻。講哦，咁啊，係啦，咁啊，今日咧，我哋就有個又有個特別節目啊，有嚇就係講 pizza 嘅。咪每次都係特別節目嚟嘅，係冇錯，人生就每一日都係特別啊嘛。咁啊，係誒今晚就意大利對比利時啦，唔知有冇睇歐歐洲國家杯？楊師傅好似唔係好睇波嘅喎。我自從自己唔踢就冇得睇嘅，嚇哦，哦， 咁啊，你會唔會睇拳啊？我唔打交所以冇睇，咁你有冇睇戲啊？我唔做戲所以唔睇咁你有冇睇 A.V. 啊？冇做 A 啊，所以咪冇睇咯。啊咁，差乜都好嘢，冇好嘢，好嘢，好嘢！啊，咁啊，即係嗯 即係撻翻起啦，即係大，即係證明啲反應都唔錯今日。呢啲跑步嘅嘢咁私人，點可以同人一齊嘅？係喎，冇錯啊！咁啊，咁啊，即係借啲耳啦，我哋都係啲題目係咪啊？嚇咁啊幾時唔係啊？賴下咁，因為我哋冇做過一啲關於意大利嘅誒節目喎，特 Right, 別節目 right, 喎。係咯啊，咁啊法國又做過啦，法國就做過啦， 啊咁啊意大利啊音樂，誒、咁重要嘅誒、一個音樂嘅發源地咧，可以講得上係係啊，即係誒當之無愧啦，係啊咁就即係雖然好多人咧，即係如果講起呢、個乜意大利人識玩音樂嘅咩咁啊，啊咁啊。揾好多歌劇嘅，啊即係意大利歌劇。即係有好，即係今時今日咧，有好多人咧，哇！音樂係咩音樂？誒，維去維也納啦，莫扎特咁樣啦嚇。 咁啊，即係誒小提琴係咩啊？咁小哇小提琴乜意大利都有嘅咩咁啊？嚇乜唔係喺維也納嗰度先有嘅咩咁唔係樣？咁香港都有碗嘅，唔係就係黃河流域嘅。嚇咁，但係就好好笑啦，因為誒啊，譬如講小提琴咁樣，係意大利就係誒小提琴嘅 即係誒故鄉啦。係嚇咁，但係竟然我喺電視度聽過唔止一次，啲人話：哇，原來呢度都有小提琴㗎，我以為維也納先有嘅添。哦，佢哋佢哋地理知識貧乏啫。 嚇咁啊，最近就聽過呢個誒嗰啲咩矛盾，跟着矛盾去旅行嗰啲咧，即係有扮鹿啊，有扮聖誕老人嗰啲啊。嗰啲就去咗有一集就去咗意大利㗎嘛。咁你知邊邊 pair 啊？冇睇好得意啊！呢個嗰啲咧嚇。記唔記得啊？有師傅大概啩。係啦，咁啊掛住誒呢個朱古力我要食啊！係咯，係啊咁嗰啲咧，咁但係就唔係佢講嚇，即係個中女講， 咁啊即係佢比較知性啲嘅嚇，即係要去下睇啲畫展啊，去下睇下啲歷史文物，欣賞下嗰啲嚇佛羅倫斯嗰啲咁啊其實係咪想食靚朱古力景啊嗰個老實啲啊？嚇，咁好老實啊！食朱古力嗰個睇畫喎，有幾多個識睇啊？有幾多個人識睇啊？ job 嚟噶嘛，你淨係去食朱古力，帶啲觀觀眾去食朱古力咩？係啊哦，咁啊跟住啊又 走去即係帶啲觀眾去睇畫，就明明唔識就講到以為啲觀眾，啲觀眾以為自己識。唔係咁都係咁都係好嘅，即係你唔識，但係又對嗰樣嘢有興趣睇多啲咁啊，Oh yes，係咪啊？即係我哋又唔係話即係要識先去睇噶嘛梗係啦。聽古典音樂咁都係啦，係咪？係咯，唔識就唔聽古典音樂都幾慘。咪聽下咯，係係咪啊？B B 仔乜都唔識噶啦，飲奶都未識嘅開頭，唔啊唔會，呢個唔使教嘅，呢個一定係本能嚟嘅。 唔係都係開頭開頭都係唔熟習㗎，咁好多嘢都唔識㗎啦，呢又個一定係 DNA 裏邊 program 咗呢個。係啊，但係慢慢冇咦冇疑問，猜下猜下就識㗎啦。猜下猜下變第二樣啦，即係經過廿年之後，啊，OK 可能唔使添啊。啊嗯嗯嗯啊啊又係黑美少女啊！唔係又冇冇咩瞌眼瞓嘅瞌喎。係啦，黑眼瞓啊！咁啊，你諗下香港即係有咁咁嘅即係常識 咁貧乏喎，都對呢方面啊，即係不過當然香港人可能當呢啲唔係常識啦。唔係，其實係咪自自細都冇好好地睇下張地圖，睇下呢個維也納同埋呢個意大利其實係隔離左右嚟，係咧，唔係同埋好細嘅啫嘛。同埋即係嗰啲物品咧，我哋會接觸到呢個世界接觸到嘅嘢咧，嗰啲起源啊，我冇有時冇乜概念啊。嗯，啊， 即係你以為音樂就嚟自維也納嘅咁樣啊？ 即係純粹你聽得多邊個，即係你嗰排聽得多哦 Mozart 咁啊，就係啊維也納啦咁樣。即係以為呢個大提琴係中國人發明嘅，跟住而家問係美國。咁但係維也納係咪即以為係貝多芬係姓貝啊，大陸大陸佬嚟㗎。啊，北方人嚟嘅。咁係咪淨係維也納淨係一個集中地嚟㗎？即係啲音樂家去嘅集中地，但係啲人就喺世界各地嚟。 根據呢個已故嘅前小交創辦人黃慧明講咧，嚇啊維也納就係一個人渣集中地，啊所有音樂嘅人唔係我講啊，佢死咗我講乜都即係得啊。你可以你可以點樣引述佢都得。咁誒，因為黃慧明咧嗰陣時就喺奧地利誒、呃、國家誒、呃、廣播交響樂團嗰度就拉嘅，咁啊當然亦都喺維也納誒誒、 呃、音樂學院度畢業啦。咁咁、就當然就識好多喺維也納呃飯食嘅人啦。咁啊，即係喺香港嘅喺嗰度流浪幾年，跟住翻去咧就同啲人講我喺維也納畢業啊，有係即係升價就十倍啦。係一陣又話有有一個同話同卡拉人學指揮添嘅，好勁啊！即係當時冇 internet，所以就冇咁易踢爆。唔係啊，佢騙子有樣好勁啊！ 即係佢哋咧同一個誒誒誒一個大話咧，佢講好多次嘅，而且咧呢、個香港呢個音樂界古典音樂界嘅騙子勁在咧，佢就算咧明知踢爆，佢都冇嘢當冇嘢嘅。啊，即係例如喺公開場合度，啊，譬如佢又話，佢又講過話跟呢個 c h i l i b i d a c h 學指揮嘅，除咗卡拉揚之外，同一個人啦。哦，啊， 咁佢又會出席 c h i l i b i d a c h 嘅記者招待會嘅喎。即係真係跟住走去同佢握一握手，咁咧，嚇影張相，咁啊記者嗱好似記啲誒睇相嗰啲檔咁樣。嗱嗱咁記者招待會一個故事幾個人嘅，記者招待會有好多人噶嘛，咁啊會會睇到佢哋究竟係識唔識噶啦，咁啊跟住又話 c h i l i b i d a c h 好掛住佢啊，又剩啊嗰啲咁樣嚇。你我嗰次去台灣都有個人一開口 就同我講話，East 同 Easter Perman 好 friend 啊，又話 Perman 成日叫我翻美國啊，又好掛住。一呢啲口吻我知你揾笨㗎啦，啊啲騙子個個都係嚇。即係一開口就我同邊個好熟啊，係咪啊？啊阿邊個都係阿我同阿阿李小龍都成日揾我飲茶嘅咁啊嚇，唔通我又話唔通唔通我又話你聽咩？咁我份人就好低調噶嘛，係嘛嗰啲咧。問米唔好講俾人聽嘅真係。嚇咁佢當場咧就 p i e r b a c h 問佢：Where did you learn music？咁啊嚇，Where did you study？咁啊，大鑊咁大家都知有咩事啦。跟住佢話 Vi- Vienna。You learn nothing in it 。咁之前佢問咗佢有啲有啲問題咁樣啦唔係佢話佢佢佢話 c h i l i p a c h 年紀大啦，可能唔記係唔記得咗以前啲嘢。係咁多學生你都咪記得係嘛唉，嗱咁講到咧，嘅咁到演出嘅時候咧， 佢就一個屈尾十揸住一扎花咁啊，即係一演演出完畢啦，佢喺台上邊誒，即係謝緊幕啦。佢就嘣一聲跳咗上台，揸住隻花懟埋佢，跟住攬住住 l i b i d a c h 搭住膊頭，跟住佢個 friend 就插插就影幅相。哦，就係呢張先至攞嚟係擺檔咗。哇哦跟住咧呢個真係呢一個方言咧就繼續用落去喎，就係嗱你睇下 大師演出完，專登邀請我上台，啊，因為有張相。係啊，哇！呢個真係人哋唔好意思啫，你 fans 咁樣撲埋你，大佬唔通拱開你啊？跟住據聞咧就係話誒 c h i l i b a c h 即係嗰場第一場第一晚就係係我。即係吩咐啲後台嘅經理嗰啲保安啊，我唔要再見到呢個人喺後台出現。唔係啊？呢個牽涉到呢個新聞學， 起碼會討論一樣嘢，但係就係一張相你點樣詮釋？但係大佬 c h i l i b a c h 老江湖嚟㗎嘛，三十幾歲撈緊柏林愛我啊個 principal conductor。咪咯，撈咗幾多年啊！人哋喺俾你咁嘅僆仔揾着數，人哋喺歐洲見咁多狐狸，係啊，被消費呢個，如果台灣叫咁樣被消費，一跳上台，咔嚓 攬晒膊呢頭。招啊永遠都仲得㗎，就係影定張相擺喺呢個，就到要嚟擺檔嘅時候用，就好似你行過廟街嗰啲咧嚇，同啲名人啊、名人嗰啲合照啊攤晒出嚟㗎嘛。我覺得好嘔心嘅有時候。仲有係啊唔知邊個嘅話咧，就寫明呢個叫港澳名人乜乜乜，乜嘢？驚死你唔知因。為馬來西亞有一間食，我嗰陣時跟 跟即係家即係屋企啦嚇，即係爸班去包團去馬來西亞咁啊，咁啊實有啲去食肉骨茶啊嘛。係啊，咁啊跟住又經有兩間拍孖住上嘅，咁啊呢間嗰個導遊話：嗱呢間咧，你哋嗰個香港嗰個特首啊，嗰個新任期啦，啊呢個都好出名啊，都嚟呢度食啊，咁啊有幅相啊嗰度，係跟住啲團友，喂唔好去呢度啦，咁，喂千祈唔好去，唔係佢馬來西亞啲人竟然 覺得我哋會嚇、追捧呢個特首嘅口口味嘅品味，唔係啩？係咯，佢哋都好憎個馬來西亞個總理㗎，佢哋唔諗。知唔係？知唔係就係、啊講即係誒。唔係講講騙子嘅點解啊？因為因為騙嗯即係都啱嘅，因為騙術好有用咁意大㗎。利有時候都唔係因為幾多嘅。係啦，冇錯啦。意大利係啊唔係多扒手，多扒手啦，多騙子啦，多多呢多靚個仔咩？ 多靚仔又有啦，即係睇你中唔中意嗰個 style 啦。我睇靚女啫，我唔係好理靚仔。嚇，咁啊，曾幾何時啲女仔好瘋狂睇意大利波噶嘛，係就係正即係靚仔多啊嘛係，。我都睇意大利波。係啊，咁啊，即係誒，但係意大利佬就出名做生意就唔老實噶嘛。嚇，咁啊， 即係你有冇聽過啊？做生意同意大利做都唔會啊嘛。係冇聽過啫，唔等於冇嘅。但係唔出名老實。定係意大利佬冇咩好賣啊嚇？，即係我哋又唔即係好林寶堅尼係咯，法拉利好多好嘢嘅喎。係輪到我做乜諗呢啲做咩？林寶堅尼模型我都冇資格買。嗱，意大利好好型喎，意大利好有趣嘅，佢呢咧，佢又即係又係人渣集中地嚟噶嘛，啊，啊，即係 啲友咧，譬如一個小販咧，都係做即係平時喺個街度可能受歌劇影響，好似做戲咁啊嘛。Mamma mia signore no no no，我問你有冇菜心埋嘅嘛？No，啊，好即係似睇下邊個，好似費嚟啲戲啊，嗰啲念對白就係咁。好好似演緊嗰啲 Verdi 龍神啊嗰啲咁啊。嗰啲高 V 噶啦，即係 佢哋係咁啊踢波又係噶咁啊，跟住即係即係嗨唔到佢咁樣碌幾個關鬥啊，即係零舍零舍反應好，棘到腳就摸住個心口啊嗰啲，睇下喺邊個位啦，十喺禁區咪嚇炸晒大，比較跟住隻誇張啲啦跟住隻眼就咁樣射下睇下有冇俾睇下牌嘅球某證。少少稍稍嘅球證至緊要。係啊，咁啊嗱，以你話頭先有好多好嘢啊，咁啊，但係譬如啲車咧，但係好得意喎，即係全嗱全世界出 誒、跑車咧就無無可厚非啦，真係意大利人，嗯啊，無論係法拉利同林寶堅尼嗰種 passion 啊，即係嗰種跑尾啊咁啊，但係你話要出可靠嘅汽車咧，你又唔會買法拉利啦，係咪？我喐下就即係。我又唔係呢個考慮嘅，只不過我係買唔起。咁啊，但係你啊，如果即係你如果有考慮，假設你要買架可以日日揸嘅，咁 呢啲車就唔啱使嘅。唔好玩啦，一踩一腳落去就三蚊咁樣。係，唔係問題係你俾得起錢都冇用啊，因為佢好好唔可靠。一塞隧道有時可能誒水箱過熱啊咁啊，一陣又話着火啊副計。佢始終唔係一啲即係誒，唔係工業產品啊，我覺得即係工業產品最其中一個特點就係你統一啊嘛，價格都係差唔多，大同小異嘅啫嘛。佢唔係喎，佢叻到價格都等於係 custom make 咁滯嘅，啊， 咁你梗係難搞啦，係藝術。藝術嚟㗎。即係呢個生意誒、當然睇你買幾錢一價就先知道做唔做到啦。嚇，咁但係誒嗱德國佬就係可靠，就算跑車啊買個 Porsche 都可以日日揸噶嘛，係可以買餸噶嘛攞去。係啊咁啊，意大利佬就住嚟揸啦。又好神奇，即係意大利波又係咁樣喎，啲足球又係咁嘅喎。你話佢渣咧，即係成日俾人話渣啊嘛，因為我係好多年嘅意大利誒 嘅球迷啊，係有時都睇到慣晒，有時我哋睇到睇住攞世界盃㗎，以前啊，我嗰年好好開心，耐冇好耐冇攞，幾廿年冇攞世界都唔係盃一攞。零零六年攞咗。我即係我我再早啲啊！我講再早啲再係啊早啲，唉，sorry 啊，呢個真係講緊啲幾百幾幾萬年前社會時代嘅事真係。再之前咪係誒巴治奧射射飛機咯，十二碼誒係啊，佢都啲經典回憶係啊！咁啊好耐，咁 即係你話佢渣佢啊，即係有時真係好渣劈屎咁嘅踢到，好唔可靠嘅。有時對住啲弱隊咧，你以為佢實食冇黐牙咧，點知就糊糊碌碌咁樣。可能自己賭埋一份。嚇！零六年攞世界盃嗰年都差啲贏唔到澳洲咯，係係都差啲失埋分啊！嚇！咁臨尾靠完場嗰 一刻射嗰個射入咗個十二碼，咁啊先至 即係即刻吹雞嘅現場。仲有佢唔驚險有到咁樣人唔生性先至有十二碼射啫喎，係啦，嚇同埋嗰球十二碼都仲有啲爭議性啊，搏翻嚟嘅咁樣啦。係咯，啊咁啊，但係佢又對住德國啊嗰啲完全遇神殺佛喎，遇遇佛遇咩啊？遇神殺神，遇遇佛殺佛殺神殺。佛就算上年歐洲國家杯咧對住好強勁嘅德國隊咧，都搞掂咗，因為好奇怪喎呢啲， 即係你啲德國都好勁噶嘛，尤其是近年、唯有數住呢個陰謀論啦，就係自己賭埋一份，收收定係德唔使收啊，自己賭自己賭埋一份搞掂，啲俾個 market 俾你。啲有咁噶嘛，即係如果巴西輸俾德國，佢又話巴西收咗錢係啊，哦唔係㗎啦，不嬲都係賭埋一份。唔係因為唔係因為巴西窮啊，所以收晒錢容易啦成隊。佢，但係你嗰個你嗰個球星都唔會好窮啫。所以輸俾德國咧就上世界盃輸俾七比一，七個一皮啊！ 咁但係咧，如果德國輸俾意大利，又就點計啊？我因為咩啊？德國係好窮啊意大利都好窮。意大利好有錢。總之咩都係話，誒總之你不買慣波嘅人咧，就全部都係認為啲波都係操控嘅，收係係係。全部都係咁樣講。啊咩？唉，因為買收咗但錢啊係但係你當你信啲波係受操控嘅時候，仲有乜好睇咧？就算佢係啊，你都 搬開佢，唔好諗住啦，睇完先算啦。哦，咁啊係啊，唯一有個方法咧，就係、我聽以前有個阿叔講咧，就係話：哇德，我即係我同佢講話啲德國波咧好 Q 悶嘅。佢話：屌，你買場場買翻五千蚊落去睇下悶唔悶？好刺激啊！啊，又係喎，一場一晚咁多場波咁樣，你場場都買咪嚇。咁啊，佢可以咩啦？創業興家啦。即刻心臟病都似嚇，就係咁啦。 咁但係關於意大利都係好有趣，我哋一一陣再講下意大利以前嘅意大利係咩咩一回事啊？我哋聽下咧，有啲我覺得有意大利氣氛嘅，好有生氣嘅，即係佢哋啲人咧吹水唔抹嘴，好有動感噶嘛，好啊啊即係好即係有種地中海嘅嘅人嘅特色嘅。唔係，如果唔明我哋講乜咧，睇下費利力啲電影點樣念對白就知嘅啦。 嚇，咪仲有嗰啲一個快樂的傳說嗰啲啊，係咪啊？誒，佢佢咪又係學快啲費利力咯。係啊，咪又又係吹水唔抹嘴，呃個仔啊嘛。係。啊，一個快樂的傳說就係、個傳說就係一個方言嚟嘅本身，啊就係、坤個仔，嚇咁啊幾過癮啦！係我哋聽下呢、個呢一、個音樂先。 咁啊一連播兩首都唔係意大利嘅作曲家嘅，但意大利唔係意大利嘅作曲家，不過講意大利。係啦。咁啊第一首咧就係柴可夫斯基嘅，叫做誒、意大利隨想曲啊。嗯，佢好似真係有去過意大利嘅，係啊，唔出奇啊。即係去完之後就寫咗呢一個音樂。啊，咁就因為意大利一來地方又靚啦，咁就同埋有好多古舊嘅 歷史。歷史長啊嘛，因為你誒、呃文藝復興到到後來誒誒 Renaissance 係的確係文藝復興啫，即係嗰啲科學啊等等，你都喺嗰度喺意大利幾個城邦走出嚟噶嘛。咁啊、現代嘅科學亦都係喺意大利度發展係出嚟啊，係係係係即係咩所謂現代嘅科第一學個之父，一定要講嗰個啦。 嚇。加拉利奧，加拉利奧嗰個啊，啊咖喱咖喱你好神探伽利略啊，係咪啊？係啦，日本人就唔係睇得日劇多就以為係日本人嚟。識唔識伽利 Candy 識唔識伽利略啊？你兩梗係識啊！福山雅治啊，係咪啊？福山雅治真下即方程式啊，係咪啊？東野圭吾咁啊，即係加拉利奧啦，咁啊，即係發 即係創即係開始，即係除咗望遠鏡之後，好多人知道係係啊唔係最最大嗰個嘅 conceptual 嘅貢獻就係佢嗰本書仔啊！我唔記得點叫，兩個世界的對話，兩個世界體系的對話。嗯，即係佢點出咗而家即係後來後來牛頓講物理學嘅時候嗰、個基礎嗰嗰、個嗰、個觀念，就係一個慣性嘅觀念，係個 inertia 個觀念。咁啊，另外就係佢即係嗰種做實驗嗰種方法咧， 即係有 control experiment、科學精神啦 experiment 呢個非常之緊要啦咁呢個就奠奠定咗即係現代科學嘅方式啦，即係唔係呢個係好重要添啊！好重要。即係科學而家你冇 control experiment 就係冇足夠嘅 experiment 就印證唔到啲嘢嘅，誒、不過就即係誒不能重複嘅嘢就唔係好多嘢都不能重複，呢、個先係大鑊啊！即係誒、啊即係即係簡單地講就係你誒唔好彩，好多嘢都不能夠放入實驗放入實驗室。 嗯所以誒、但係呢個亦都可能係即係好多人有得揾食嘅地方，啊即係冇得搞，既冇得講話啱定唔啱，於是乎好多人可以大家急乜都得，都可以揾生眼仔。你係咪講緊啲中醫啊？係咪啊？中醫老實講，我你話我偏見都好，中醫談不上科學。啊，of course，概念，因為最大問題唔係有冇 control experiment 啊，係概念都可能唔清唔楚。呢個好大鑊啊！即係即係如果唔準確嗰啲概念， 即係如果你好虛啊，咁即係點？即係你個脾胃咧，原來唔係解剖嘅脾胃喎，係即係同解剖個脾同胃係冇關嘅喎。咁啊講緊乜嘢咧？心翳即係咩啊？心胃即係又唔係關你個心臟就係事喎。你你女朋友俾你激親嗰陣時嗰個病咯，啊，濕熱咁啊，即係咩啊？濕滯我就知。啊啊，即係你好濕熱啊！啊，咁啊又唔知啦，係咪係啊？ 啊咩咁啊？你屬即係個體質屬啲咩金木水火啊，土啊咁啊嗰個唔係算命嚟嘅哦咩？ ，sorry 講錯，寒命同埋熱命。寒熱論，唔係寒底啊！你應該話哦寒底啊？點樣為之寒底咧？啊，真係啊 我啊知道有啲人咧，即係寒底啊，成日孤寒咧嘅寒啊嘛。食飯到到找數嗰時，佢話：哎呀，我去去廁所先急尿啊，約咗人啊。我要，哎呀，我個車要入標咁嗰啲，寒底嚇，哎呀，下次我嘅，下次我嘅咁嗰啲咧，啊，鑊鑊都係咁啊，有啲係咪啊？係啦病係啦，病嚟嘅 pathology 啊，咁啊， 即係但係係真係唔多唔少都識翻兩個嗰啲咁嘅人，似口病定係喎人渣嗰啲叫做。嗱音樂咧，即係如果講翻音樂，即係除咗科學之外咧，即係即係福福音樂咧，亦就係以前咧文藝復興時期嘅時候咧，就係當係科學嚟嘅，嗯哼，啊， 就係多於係藝術嘅喎，或者嗰陣時冇咁分啦，因為嗰個概念係即係科學呢種説法都係係誒，可能到到再遲多，即係比伽利略遲多一兩百年之後先會咁講。嗱，其實初初咧就係宗教嚟嘅。嗯音樂係咩？音樂就係宗教， 即係啊等於就就由啲修士嗰度係歌頌上帝喺度，阿彌陀佛咁噶嘛。係呢隻嚟嘅咩？呢個唔係嗰啲啊南無念佛機阿彌陀佛，念佛機嗰隻音樂。念佛機。咁但係你你聽翻啲十三十四世紀嗰啲音樂，你分得到都係啱。 chanting，唔係我諗我估好似即嗰啲係 Gregorian chant Yeah, yeah, yeah. 啊嗰啲，我估好似以前即係古時候誒樂府嗰類嘢話，或者所謂樂啊 作係一種禮儀嘅佢係 process 啦個過程一個樣嘢啦。咁如果用現代嘅術語嚟講咧，嗰啲 minimalism 啊，就係、咁，但係當然當時係冇呢個字啦，嚇冇微無主義呢回事啊，嚇佢本身就係咁簡單噶嘛，即係即係誒、呃我哋文字咁樣，即係本身就係由好簡單咁樣演變而成越嚟越複雜噶嘛。 係啊，即係有啲人我哋有啲人博係講講我哋啲文字咧，成日都話有啲人話我哋唔好話簡體，誒、字就從來冇誒唔好話繁體，sorry 嗯嚇冇被繁複過嚇咁啊，係係嗰啲殘體字即係簡化咗我哋啲繁體字啫咁樣嚇。咁、但係其實我哋嘅字係一路繁演變係越嚟越複雜噶嘛嚇、我哋之前係象形文字開始，即係由象形文字慢慢越嚟越多筆畫啊， 演變成後來我哋我哋今時今日叫做正體或者繁體啦。咪你嘅意思可能係啲文字所蘊含嘅意思係越嚟越複雜或者多抽象概念。而且個字體都越嚟越複雜，個你寫法越嚟越複你你雜。表達抽象概念，自然好自然都會係㗎啦。因為你你等於你你而家而家估計啦，而家估啦，你最先文字會出現嘅動機，嚇，其實好多時係要係會計，嗯，即係記係記數啊，記數啊。， 記數。我唔知喺邊個場合提過，唔知係咪喺呢度講過添啊！有一次即係早早幾年，有喺誒歷史博物館有個誒北 誒 Mesopotamia，即係嗰個美索不達米亞平原嗰啲啊嗰啲喺大英博物館運過嚟嗰啲展覽嘅，其中有塊石板，當然唔知佢寫乜啦。我翻譯原來就係咧寫咗個死字喺度，中文。誒誒嗰個睇落都有啲似。 O K，嗰個寫咗插法，唔係嗰有個死字嗰啲多數都爭人錢，唔係嗰個係寫咩咧？啊邊個有幾多揸啤酒，即係幾多單位啤酒啦？啊啊啊月有幾多啤酒哦，係分嘢嘅。係 即係啲一種一種誒 bookkeeping 嘅。啊咁後但係後來後來就當然更複雜啦，除咗 bookkeeping 之外，就好多抽象嘢啦。咁同樣都係嗰堆泥板，於是有小説啦，嗰、個叫做係即係比聖經更加早嘅大洪水故事啊。嗰、個唔記得叫乜嘢歷險記啊，Gilgamesh 啊，嗰個歷即係書裏邊嘅人物。anyway， O K，即係我哋其實係一路一路一路越嚟越 演變得越嚟越複雜嘅。啊，你有 sense 係啦。係啦，咁啊跟住後來就大陸就又有個簡化版啦，嗯即係好唔 make sense 咁樣簡化咗佢。咁啊、因為我哋繁體有時佢係表達咗，即係或者正體又好，繁體又好啦嚇，你明係乜嘢？誒、譬如有啲字佢本身公仔嚟噶嘛，圖畫嚟嘅，象形文字演變出嚟嘅。譬如個靈字靈，究竟有冇靈魂嗰個咧？個靈字咧？嗯上邊一個雨嚇、 啊即係個天上邊啊，講啲雨啊，由來自天上。下邊有三個口咁嘛，有三個好似新口咁嘛。下邊係個無字嚟噶嘛，嚇、無私獻祭咁三個新口，上邊有個雨咁樣嚇，咁啊即係同啲靈魂嗰啲有啲儀式可能同嘅嘅同祭祀有關。係啦諗。諗起係咪即係落雨嘅時候要獻祭獻 奉獻啲牲口，然後就定係求雨啊？不過呢個有有有人肯定有人有研究呢啲嘢，不過冇冇睇開唔嘅。知咧即係但係都係即係果飯噶嘛，係咪啊？啊哈即係個解字咁啊，有個角啊，有個刀，有個牛啊，咁啊將隻牛解 Q 開佢啊，咁樣。嗯啊，即係全部都即係越嚟越複雜，有啲係好似即係係有畫面或者有故事嘅。啊，音樂嘢咧，亦都係嗰陣時咧，就最初就嗰啲 幾個音咁樣嚟咁樣啊，咁啊，慢慢就亦都係由啲修士咧，就即係開始誒、即係寫多少少啦。咁但係要訂立嗰啲我哋而家都用緊嗰啲音咧，嗰啲音樂係乜嘢咧？就係、科學家做嘅喎。嚇嚇咁當然佢哋嗰陣時就未去到咩 A 音係四百四十 Hertz 呢一種啊嚇。 咁而且當時亦 A 音亦都未必係四百四十 Hertz 嚇嚇，即係唔出奇嘅，等於啲中國啲樂府已經唔見晒嗰個原本嘅樂譜。係啦，咁啊誒有人即係而有一啲好多現代認為巴洛克時期嘅嘅調咧，即係周圍嘅個頻率咧就係低，個 A 音就係低啲嘅，我覺得咬好耐嘅，好似呢個係啦。會咬好耐。咁但係咧，如果即係從我嘅研究咧，即係尤其是同弦樂器咧， 喺十七世紀嘅弦樂器咧，誒嗰啲角度嘅 angle 同埋啲弦線嘅粗幼咧，佢哋誒應該係唔淨止唔低過而家嘅 pitch 嘅，應該係高啲添。哦， 應該係高啲嘅嚇。喂，如果文件齊，即係啲文獻喺晒度嘅話，呢、個呢樣嘢好易解決嘅啫喎，呢、個問題。誒，但係問題係嗰陣時未統一。哦因為唔同嘅地區嚇、你林巴底地區可能你個 pitch 又唔同嘅， 你喺 Cremona 喺米蘭嗰一帶咧有唔同 pitch 嘅嗯，嚇，咁啊連吉他咧有啲係可能六條線，有啲唔 sorry 好少六條啊，誒誒五條唔記得線叫乜琴咧，係我有隻唱片，有個德國佬就彈呢六條線。嚇，咁但係誒誒吉他咧而家就全部六弦啊嘛嚇，但係嗰陣時譬如 Stradivari 都有做吉他嘅喎，即係唔係 lute 喎，唔係唔係老特琴喎，嗯直淨係吉他，咁就係誒 ten course 即係即係五條五組嘅嗯，嚇五。哦，啊， 就唔係六六條弦。咁個 tuning 係點咧？咁啊，咁啊嗰陣時啲好多嘢都未 standardize 嘅，咁就係科學家就誒、呃、開始就譬如譬如十，我哋而家就係用十二平均律啦。嗯哼，啊，好多時譬如鋼琴咁，你整出嚟就係點解呢個 A 係 A，點解 C 係 C 咁啊？嗯，嚇點解呢個呢個 E flat 係 E flat 咁啊？咁啊由嗰陣時做出嚟，咁啊 OK 但係呢個都係由意大利人 嚇誒誒可以講發明咗音樂咁就係嗯嗯係啊啊音樂就有啲人話音樂喺生活當中啦，但係最初唔係嘅。最初唔係嘅，你誒而家我哋可能你覺得咁誒音樂音樂喺生活當中啦，但係譬如你聽哇覺得好似春天嘅氣息就好似 Vivaldi 四季咁樣嚇，但係 大自然係不存在得得得得得得得得得得冇呢種聲嘅喂，同埋佢嗰個聲同我哋個季節都唔係好同話，我睇。嚇，我哋係一種我哋嘅夏抽天熱成咁，我哋係一種抽象嘅想像。咪咯，佢哋冬天有雪。係啊，喂喂，講埋頭先，我哋第二首係咩咧？就係 Mendelssohn 啊。嗯，啊，第一首就柴可夫斯基嘅嘅誒意大利隨想曲，第二首就 Mendelssohn 嘅 Symphony Number Four 啊，咁就係就叫意大利， 就係意大利啦嚇。係咁啊誒，一開始而演奏嘅版本咧就係 Toscanini，又係佢嚇，咁啊好辛苦揾咗一個誒假立體聲嘅錄音嚇，咁啊聽落去好喂，唔知聽嚟聽去啲樂器位唔啱嘅點解？似芒佬係咪？係啊唔似芒到，但係啲樂器位又係唔啱嘅。同埋個聲靚到不得了，好新鮮啊！係啊，冇咗啲舊錄音嗰種朦。嚇咁就即係因為成日都播 Toscanini，我都唔係幾好意思。咁啊， 啊遲下我播多啲卡拉揚。呢啲我嘅最愛啊！啊咁啊，但係我揾咗好多個版本咧，即係試下揾下其他啦。咁啊誒，即係始終係冇咗嗰種生氣喺度啊！尤其是頭先誒嗰個誒誒嗰個 Italia 一開始好似撻車嗯，得得得得得得得得得得得啊！即係啲弦樂好似識飛咁樣。 我諗即係亦都係一個時代嘅即係一個表現啦。有啲時代係特別有精神啊，嚇咁而家就可能係冇乜精神啦，係咪啊？嗯嚇即係精冇乜精神嘅病，係啊咁嗰陣時，精神病。咁啊嗰陣時，意大利亦都稍為係有翻少少即係即係國際上個地位，亦都高過而家嚇。嗯戰後唔知咧，但係誒、呃 你用大歷史角度，或者睇長啲啦，即係啊睇譬如睇五百年嗰、個，咁啊，意大利的確係衰落咗嘅。係啊，係啊，咁啊由即係如果你話五百年就直情由一個一流嘅國家變咗做二三三三流啊，肯定係而家，嗯，即係 unfortunately，即係肯定係三流。嚇，咁你睇下你有嗰啲咩貝尼斯科尼呢啲總理就知啦喂，。點解仲做緊總理嘅佢？啊冇冇做啦，冇啦，冇啦。咁點解仲未坐監嘅？ 嚇？因為又又做啊做手術啦嘛，係咩？做又心反手術啊嘛又搞瘦女，又成呢啲咁令人發指嘅嘢，冇嘢，有佢份冇我份，我幾憎佢啊！真係搞啲十六歲 model 啊嗰啲咪咯嚇呢啲真係唔恨得咁多即係我呢世人咧最憎兩種人，嚇咩一種就係有錢過我嘅人，一種就係靚仔過我嘅人。嚇。哦，唉，呢啲真係人見 呢啲叫做咩？呢啲係誒落地獄啊！呢啲又係要一定要落地獄啊！一定要落地獄要要要使乜作個法啊？叫隻大鵬金翅鳥去釘咗佢姑姑。嚇就係咁。咁意意大利喺音樂界咧，亦都係而家咧係非常冇精神嘅嚇。咁就喺幾百年前咧，可以講誒、你熟悉嘅即係係大嘅作曲家，或甚至演、演奏家嚇， 咁、就都係啲意大利佬嚟嘅。 嗯啊咁就另外就係歌劇啦。歌劇啦，呢個歌劇我歌劇哋出名有機會可以肥下。嚇咁啊！我哋咁啊講起歌劇咧，有兩大仲誒，其實好多作曲家喺意大利度好多㗎，不過學你話齋咧，好鬼多啲古仔咧，真係交到死嘅真係。嚇。咁我哋咁啊，當然係誒唔少得嗰個誒個名叫做阿綠嗰條友啊， 綠營啊，綠色啊，知唔知邊個？記唔記得啊？啊，邊個綠綠色綠營啊？有條意大利佬咧，個名咧係係綠色即係綠色咁解。係啊，唔記得咧。唔真係唔記得。係啊，就係誒 Verdi 啊，啊威爾第啊，啊，係啊，咁啊呢個近代近代少少嘅，嗯咁啊誒，我啊準備咗一首好過癮嘅嘢，咁就 誒今晚咧睇歐洲國家杯嘅時候咧，咁啊你都會聽到咧嗰啲開波之前咧，你都會聽到啲人唱國歌啊嘛，嗯，嚇。嗯，咁 Verdi 咧就有一首叫《Hymn of Nations》啊，Nations 係咁啊，好多個好多個國家，國家好多國家嘅國歌。係啦，咁啊先介紹咗先啦。咁呢個咧就係誒 誒 Verdi 嘅作品，咁但係由 Toscanini 咧喺好似四九年定幾時啊？啊咁就嘅嘅 MBC 交響樂團嘅廣播嚟嘅，有視像嘅。咁就誒唱嘅咧就有西敏寺嘅 chorus 啦。choir 啦，啊西敏寺 choir 啦，咁就同埋 Young Peace 啊呢啲男高音啊咁樣。誒、得意之處咧，呢首嘢都聽咗好耐，即係我都聽咗好耐啦，即係十幾廿年、廿年都有啦嚇。 但係之前咧呢、呢個版本咧就一連串就好多誒唔、同嘅國歌，包括一陣你會聽到誒、Toscanini 演奏嘅意大利國歌啦，同埋個個揸住個兜啦嚇，天有天有我王啦，天有英王啦嚇，嗯嚇 God Save the King 啦嚇，咁啊而臨尾咧就會拼咗首誒、永恆的星條旗嘅 Stars and Strips Forever，啊誒，但係都唔啊係國歌嚟 Stars 嘅啊啊誒，即係美國國歌啦嚇。 啊咁就唔記得聽落就知啦。啊，唔係唔係唔係星唔係星條旗喎，唔係星條旗，如果唔係國歌，嚇嗰啲軍歌嚟嘅。誒星條 Star 旗誒咩咩 band 歌 Stars and Strips Forever 就係呢啲軍軍隊嘅歌嚟嘅。嚇嚇，咁就誒即係得得得得得得啲得得得得得嗰首嗯嚇，咁而一路聽咗呢個呢個聽咗廿年啦，都係咁嘅咁嘅 sequence 咁樣啦。嗯，原來咧近期咧有原來發現咧中間有一段嘢咧 喺美國國歌之前咧，就原來仲有一段嘢就俾人剪咗去嘅喎，仲剪咗幾廿年，剪咗幾十年啦，我諗不見天日喎。哇！可以喺中間度剪咗都好犀利喎。係搏得翻。係啊搏得你都唔知嗰下先好嘢啊！係啊係啊係啊，咁啊點點解剪咧？咁啊不如聽咗先邊講啦。好啊嚇，啲政治好敏感嘅嘅時刻，尤其是近來啊，嚇俾人剪 Q 咗。 咁啊嗰首音所以俾人剪 Q 樂，咗。不過有少少提示啦。如果你去呢個社民連嘅晚宴都聽會聽到阿長毛佢哋喺度唱。哦，好，聽下先。 啊，Candy？有幾多首你係認得出係乜嘢國家嘅國歌啊？美國國歌同埋英國國歌咯，勁喎就認得呢兩個。嚇！咁啊馬賽曲啦，啊最多認埋個哦馬賽曲啫。係啦，啊，佢個《God Save the King》係唱英文嘅喎。有 唔 exactly 聽晒啦，啊，真係合唱㗎！團似我聽乎係唱英到一嚿文㗎嚿咁樣嘅，一九九九年嘅版本，唱英文嘅喎。真係㗎，聽唔清啊楚。但不過我未聽過唱意大利文嘅《God Save the King》啊，真係。啊咁啊，即係呢啲歌咧，就係好多古典作曲家都要即係攞過嚟做題材啦，包括帕格尼尼都攞過嚟 啊，嚟哦嚟作過個變奏曲啦，《God 嗯 God Save the King》咁樣。啊，咁就美國國歌就好似冇啦嚇，咁就馬賽曲啊，經常會又會出現過啦，柴啊柴記記柴記已經玩好多玩過一次啦，定兩次係啦啦，，冇錯。咁啊有個馬賽曲喺裏邊嚇，一八一二裏邊嚇，冇錯。得得得得得得得得得得啊！咁頭先我哋聽到，咁啊啲聽眾唔知知唔知我哋講咩？有一段好古怪嘅嘢俾人剪走咗啊！ 嚇，嗱呢個估唔估到冇剪走就邊一段應該俾人剪走咧？咁啊，我哋而家播一個冇刪剪 uncensored 嘅版本啊，咁啊公開咁樣播唔係，有 tips 嘅，個裏邊有一隻咧，其實唔係國歌嚟嘅。係啦，係啦嗰。嘢多個字嘅係 多咗個字，多咗個唔係多咗嚿魚。係啦，不過我哋其實頭先都播之前講咗㗎啦，嚇咁啊，因為喺美國過咗之前啊嘛， Yeah yeah yeah yeah yeah。嚇咁啊，你會聽到咧，即係社民連喺晚宴嘅時候，佢哋都會唱嘅，係咩？佢哋當自己係第四國際嘅會員啊！人哋唔使玩喎，喂又冇俾咪係咯經費又冇剩， 以前會俾經費中共噶嘛唔。緊要啦，啲氣氛嚟嘅啫，係咪第三國際氣氛嚟嘅啫，係咪啊？即係我哋放煙花就播威爾第安魂曲一樣啫嘛，即係即係以即係以前八九年之後咧，我哋就成日即係有幾個同學好中意咧，運誒向攞個錄音機大大聲向住宿舍出邊播呢個沒有共產黨就沒有新中國。嚇其實係東方紅嘅係嗰嗰嗰套樣板戲裏邊其中一隻歌嚟嘅。咁啊呢啲全部係 個作用係反諷，其實係嗯又或者係咪啊？柴雅哥醫生，柴雅哥醫生係幾多年嘅咧？嗰個古仔，係咪有嗰個故事古仔講革嗰套戲啊命㗎嘛，套哼，戲套戲咪一五十年代九啊，唔係你講套戲幾時？套戲套戲講係個故事年代，個個套戲。誒六誒應該六零年代。六零年代哦咁啊係咁啊唔得啦！我即係我諗住，譬如係咪 Toscanini 好中意睇嗰套戲啊？咁啊，哦，齊下哥醫生啊咁啊，係咪？裏邊有一幕係嚇 係係啊嗰個示威啦，應該算係蘇維埃革命、俄羅斯革命裏邊嗯係咪啊？跟住就好似好似通街通巷啊，監倉又唱，四圍都唱咁嘛。我記得有一幕咁嘅嘢。誒好耐以前睇啊，咁誒，但係佢係 cover 到個，其實佢就係個古仔就係講十月革命嗰前後嗰啲時間，係咁你當然係唱呢啲歌啦。係咁咁裏邊呢首就歌好耐㗎啦，呢首歌係法國人寫嘅，好似係啊，冇錯啊。 咁啊，呢首就係叫做我哋仲未講叫咩歌。冇咩？唔係講多咗個字俾你頭先，白人歌哦呢個好唔係呢首唔係 Candy 國講啦歌嘛？呢首咩歌？嚇呢首唔係呢首叫咩歌國歌，知唔知叫做咩歌？咩？呢首英特提提示啦，中文係英特勒紅內爾，就必定會實現嚇國際歌哦，係咪啊？ International 嚇 咁就國際歌英特勒紅內爾，你知係咩啊？啊？好深咧，你啲中文冇翻啲根底都唔識啊！其實有個根底更加唔識。係啊，咩叫紅內爾啊？唔係，仲勁過啊！今日啊，曾主席寫嗰啲詩，嗰啲四字謎語。寫咗啲乜嘢今日？誒呢個 out off topic 啊，陣係時講講。好版主 ban 咗。咁啊，即係英特勒紅內爾，即係 international 啊。 International 哦國講英文啊際主義，嘛，都講中文啫。唔係 international 係即係喂，我諗嗰個係係法文嚟 international 咁啊嘛。佢嗰個嗰個嗰個可能係係啊，嗰個法應該係法文嚟嘅，我估係國際主義必定會實現啊嘛，國際共產主義。嚇，跟就係咁樣啦。咁啊，跟住當時咁樣恐共嘅情嘅美國情況底下咧，嚇咁啊，即係當然係俾人 cut 咗啦。 但係好奇怪，唔知點解 Toscanini 會將呢首嘢攝喺嚇首美國國歌之前喎， 即係冇乜機會可以兩手拍埋一齊奏嘅啫。嗯，係冇可能佢真係一個隱藏嘅共產黨，係啊意大利共產黨成員嚟嘅。嚇、但係佢就即係可能不過共產主義當時可能誒覺得係比較美好啦嚇。係啊，都係啩？如果四十年代尾都仲未講話， 仲未清算史泰林，嚇都唔知道餓死咁多人。咁但係共產主義主義行先定係社會主義行先嘅？嗰嗰陣，哦唔嗰太知陣社會主義唔係幻想嚟嘅咩？共產主義係個包裝嚟嘅，哦嚇、實際上就係極權主義嚟嘅。嚇。咁啊，你嗱你知啊，Toscanini 咧就係、即係都係一個政治都幾活躍嘅分子嚟噶嘛。係係尤其是反殺法西斯、反納粹咁樣嚇。咁啊、可能即係覺得誒、呃 即係嗰啲共產主義可能係幾美好喎咪。當時係咁諗㗎，係當時的確係咁諗㗎。咁咁不過人哋譬如法國都好多好多年輕嘅共產黨員噶嘛，啊咁嗰種嗰種即係誒，佢係覺得個社會係更加美好嘅，嚇咁包括即係社民連嗰啲即係所謂嚇佢哋講托派佢哋講咁啊，佢哋講社會主義嘛，我諗唔係講托派啊，真係講托派。 咁啊俄羅斯基主義要最緊要要搞國際革命喎，佢係咪幫澳門搞埋啊？咁啊阿阿長毛就係講呢範噶嘛，嚇唔再係好耐啦嘛，我誒應估應該係有啲改變㗎啦。係咯。係啊，嚇咁就應該有啲改變啦，嚇、即係即係正所謂嚇咩三十歲前相信嚇、共產主義就係浪漫噶嘛，嚇 三十歲後就戇鳩噶啦，唔係佢仲仲信嘅佢話家陣係更加之仔細添嘛，佢佢呢個共產主義裏邊其中一個陣營嚇嚇，佢啲 friend 唔死嘅都做咗呢個咩啊？啊，其中一個係應該係戰友嚟嘅，哋以前即係零一嘅總編輯啊，哦哦哦，社運大佬，係啩？算係啩？ 唔好講唔好講呢知啲，知啊，知唔知就罷咯。唔好唔好講呢啲，唔好講呢啲暗語。係啊，我費事樓下有人攞住紅紅油嚟，又俾所以臨門口一陣你又俾社運大佬掉你落海啊！唔會唔抵做啊！你呢啲嘢就算你係講極權主義，都要講 cost and benefit 噶嘛。哇，Candy 啊，係都知我哋講唔係搞我乜啦。好嘢啊！嚇點會唔知？果然係社運嘅美少女啊！啊，就係咁啦。啊，咁但係即係 即係撇除嗰個政治嗰、個、呃、意識啦，咁呢首嘢即係都亦即係表即係佢都玩得好精彩嘅嚇，咁、就即係而且好生猛啊，又又係係係呢個係 Toscanini 嘅特特點嚟嘅，似乎嚇佢嗰啲即係幾廿歲老人七廿幾咁樣啦，嗰嗰陣時就誒、呃即係可以可以可以玩到個個音樂咁鮮活啊嚇咁流暢啊 誒個節奏感咁好啊咁樣嚇，即係都即係可以可以話代表咗意大利嘅一種聲音咯嚇，意大利一種聲音嚇。誒而家就嘅意大利聲音就唔知唔知喺邊度嚟嘅，冇嚟精神咁樣嚇。而家真係唔冇留冇意。錢啊國家，梗係冇嚟精神啦，係咪？嚇咁啊，其實誒嗱、如果當今如果喺國際上知名嘅意大利，其實意大利出過好多音樂家嘅喎，啊，係啦， 就講即係唔好講以前嗰啲 Vivaldi 啊、Corelli 啊、誒 Vitelli 啊、乜乜 Li 嗰啲啦，誒 Paganini 啊嗰啲咧全部都係意大利人。嚇，咁就誒、指揮家啦，咁咧譬如誒誒 Toscanini 啊，近代啲嘅都死咗㗎啦嚇，Giulini 啊嚇，誒咁就最近一個後生仔又死咗㗎啦，阿巴杜啊阿巴度死咗啦，死咗啦，呢個後生仔真係唔知添。 都八張嘢，唔係，不過冇諗住佢死咗。啲後生仔都好 Q 咯，咁唔怪得轉人啦。Sorry 啊，太白痴啊！呢個問題都死咗唔知人，要又要問米啊。係不唔係不過佢未未未死都退咗落嚟㗎啦，Berlinfield 嗰陣時，誒唔係咧，誒而家啲唱。片封套成日都攞去幼稚園嗰啲上出嚟，我唔知佢咁老噶嘛。啊，咁啊鋼琴家誒指揮仲有而家仲音樂會嗰啲幾廿年前添啦，啲相 而家仲活活躍緊嘅咧，而又即係大名嘅咧，可能係 Riccardo 誒 Muti Muti 啦，係有啲後生仔嚇，咁啊，但係佢都身體都麻麻地啦已經嚇膽固醇過高，嚇，咁啊原來都都好大年紀啦，都已經嗯嚇，即係嚇乜唔係後生仔嚟嘅咩？即係好似最近睇 Joshua Bell 咁樣啲死僆仔咁啊！我以為佢 Justin Bieber 嚟噶嘛 嚇，原來都幾廿歲，四張幾嘅咯。你係唔記 得？我大家唔記得咗，佢佢四張幾嘅啦咩？大家唔記得咗自己年紀大咗啫。廿歲，我哋廿零十，我哋廿零歲睇 Joshua Bell 出道，我仲係到認時，我就係差唔多啦認住，我仲係認住呢個 Sophie Mutter 係係俾卡拉揚搞嘅靚妹係啊，嚟㗎嘛而家係阿阿禪嚟噶嘛，大媽樣噶嘛，而家係啊又或者 Midori 仲係 Midori 都大更加大媽啦。仲係俾 Isis Stern 搞大個肚啊嘛傳聞，誒 我唔信咯，啊係 i s o s 搞唔到，但 Isis Stern 都掛埋啦，Midori 都變咗一個嫁婆啦。一個大妹一個大媽啦，日時間本大媽。時間過得好快，係係咁誒。而 Ricardo Muti 咧，即係都仲係活躍啦。咁啊，指費城啦，跟住而家就喺芝加哥撈得好掂啦。哦，嚇咁啊，嗯芝加哥我好好歡迎佢喎，好愛戴佢喎。 all right，係啊，唔知點解咧嚇。咁啊，都幾有熱，幾有幾有熱情嘅，都幾有 passion 嘅 Ricardo Muti 嚇。咁當然佢嗰啲偶像可能係 Toscanini 啦。嗯，我一次睇 La Scala Orchestra，誒、誒、Ricardo Muti 指揮一大扎意大利嘅歌劇嘅 overture 啊嚇，咁啊好 都好精彩嘅，都有意即係意大利人嘅味道嘅嚇。咁啊，我就着住一件 Toscanini 嘅 T 恤，坐喺第二排。佢睇唔睇到？跟住學啲團員咧，未未開始奏嘅時候，呢啲指手畫腳，喂，你睇下嗰條黃鳩仔係，Toscanini 顯靈啊！係咁啊問問埋又問埋，係 咁，但係即係對於佢哋嚟講係一啲神級人物咧，我諗都係係自己個行喎，大佬。嚇咁啊！即係亦都斷定咗，即係即係我諗由 Toscanini 打後之後，個指揮又或者音樂界嗰個意大利人喺個世界嘅音樂嗰個地位就單科嘅，就係即係走下坡㗎啦一路嗯，嗯嚇。咁以前乜都威啊嘛嚇咁啊，當然四四五百年前，嗱當然其實佢係一路碌緊落去嘅， 一路緊落去。帕格尼尼咁小提琴家帕格尼尼可以講係一個歐征服歐洲嘅巔峰啦。嗯，啊小提琴家，咁啊一路碌碌碌碌碌碌到落去，可能誒幾廿年前都仲有個叫阿卡杜啊、Ricci 啊呢啲咁啊。今時今日嘅意大利小提琴家咧，即係唔係冇啦，當然，但係你超即係大師級咧，你唔係咁容易數得到，嗯，係咪啊？ 因為個到就變咗個個都好似喺美國住咁樣啲小提琴大師。其實跟住跟住啲錢走咗啫。係啊，咁即係啲好嘅 musician，好嘅誒、呃指揮家嚇，咁、可能都去咗邊度揾食咧？咁唔係 La Scala，唔係米蘭嚇，係、去咗 New York 費城啊，嚇，去咗費城，去咗 Boston 係咯，嚇。咁啊，嗰啲最好嗰啲猶太佬，立陶宛出身嗰啲立猶太佬咧 嚇，Joshua Heifetz 嗰啲，咁啊去咗嚇、住比華利山嘅，咁啊去咗加州。唔係香港嗰個啊，啊，咁啊七幾年啦，咁啊玩埋啲電動汽車咁，七幾年已經入電芯玩車，好正啊！一打開個後邊個車尾車尾箱嚇、全部係電池嚟㗎裏邊，行得好好短㗎就覺得顯然係啊。嚇，同埋佢呢啲咁嘅又又有錢冇埞使嗰啲人，中意玩呢啲嘅。嗯真係苦惱。 係咁啊，誒、即係好好似係係係嗰個黃金時代，好似係完全一去不復返哦，咁過咗好耐咯。咁如果講做小提琴，我哋啱啱開開開頭講嘅時候，做小提琴嗰個黃金歷史咧係冇咗幾百年啦，係由一七五零年已經 stop 咗啦。啊我真係唔再喺意大利度做個生產中心。誒佢、 我哋即係譬如講誒、譬如誒、古典嘅油畫，即係嘅誒誒文藝復興時期嘅油油誒、藝術作品咁啊，咁啊、可能係講到即係嗰啲誒 Michelangelo 啊，誒誒達啊文西啊嗰啲啊，嚇咁啊，但係之後嗰啲都都有人畫嘅，但係就已經唔係嗰陣時嗰啲叫做文藝復興時期或者叫黃金時期嗰啲嗰啲嗰啲誒偉大作品啦咁樣。 咁啊誒小提琴咧就係、即係如果 classical 嘅 violin 咧嚇 golden period 咧就可能係到一七五零年啦。 OK，嚇。 咁啊誒 Stradivari 你識啦，Amati 你識啦，Amati 嗰條線一路落嚟 Stradivari，Stradivari 就一七三七年就瓜 Q 咗啦，跟住嗰啲仔咧喺五年之後就死 Q 晒啦哇，瘟疫啊，嚇，定咁啊係詛咒啊？ 唔係因為老豆太長命啦，九啊幾歲。哦，即係啲仔其實都七八歲啊，係啊，冇啲錯。孫未死啩？佢啲仔都鬚都白埋啊！嚇咁啊，咁啊有個叫 Pablo 嘅 Stradivari 咧，又唔識做琴嘅咁啊嚇，臨尾咪去賣盤咯哦，嚇，即係賣咗啲盤賣咗俾賣咗俾人誒，咁就第二個家族誒 Guarneri 咧就四四年咁啊，四十六歲咁啊瓜 Q 咗啦，啲仔咧 仲其實仲後生過佢，即係仲唔係後生佢，係仲早過佢已經死咗啦嗯，嚇，咁啊老婆就唔知去咗一邊啦，咁啊你好似講嗰啲謀殺案咁樣喎，真係咁啊夜夜都滅都唔門啊，係老婆走佬喺嗰啊個，年代真係好易就死咗噶啦。好容易死啊，係咪啊係啦？可能空氣污染定係咩咧？唔係發個燒都會死噶嘛，咁以前發燒都冇。啊，咁又係嚇，咁啊，即係呢個係係即係西西醫嘅貢獻咧，令我哋個 壽命係的，而且確係一路一有路個基本衞生改延善長。嗯嚇。咁啊，即係雖然未必令我哋即係個身體更加健康咁樣嚇，但係我你死即係會死長命啲嘅死長命嘅嘅嘅代價就係死得更辛苦。唉真係真係慘。唉，唔好講呢啲，所以真係退休真係要早啲去北京住先得，死快啲死快啲啊！！哼，嚇點解啊？短十年命啊嘛！ 大陸人大陸人比香港人短十年命啊，平均。其實啲數字出緊嚟㗎啦，都都遲啲唔止添喎。我係㗎。但係唔想臨老變弱智喎，飲完飲完佢啲自來水應該死嘅。唔係臨老會變弱智臨你嘅咩變弱智都幾好喎，嚇，咁冇人又唔使照顧，但係咁谷又死唔去氣，又唔使咁點啊？理咁多嘢。 唔係，I mean 係你就係到時都唔諗唔到，原來我係弱智，照顧唔到自己，你唔諗呢啲啦，都弱智咯。哦 By definition 嗰啲叫腦退化係咪啊？係類似啦。係嗱就唔係弱智嚇嚇，搞清楚係，臨老變弱智。因為係好唔同噶，嗰個嘛嗰個係啊，唔同嘅 skill 唔同退化，個速度又唔同嘅，係好奇怪。嚇咁誒，即係我哋諗 講翻意大利啦，即係誒，我哋都唔好講佢而家幾咁頹啦嚇。咁啊，曾經的而且確出過一啲屬於某一個時代先至會發生嘅聲音。嗯，嗯，咁啊，我哋你啲施主好少播啲會唱噶嘛。咁我今次又又播下啦。嗯好呢首就都好多個好多時都會聽過噶啦。嗯 紹下楊師傅，呢個係茶花女嘅選段。係啦。啊啊，開開始嘅時候唔覺意聽到 Toscanini 把聲，啊！呢、個最著名嘅男中音啊，即係俾嗰啲嗰啲嗰啲誒男嗰啲唱歌嗰啲話啊，最著名嘅男高音潤佢啊。 因為 Toscanini 係熟晒嗰啲歌劇嘅每一粒音啊、歌詞啊、燈光佈局啊，我估我估嗰個時代仍然係指好多歌劇，因為可能話我歌劇係主要嘅娛樂啦。都都係，我估係都係都係，同埋 Toscanini 記性好咧，又、嗯即係據聞去影印機啊嘛。 係就就係有影印記憶啊嘛機嘅時代嘅影印機。話十八年前睇過份譜，都冇新派作品失驚無神，話測話要排練要玩啊嘛。咁啊，抄暈啲圖書館啊，都揾唔到啊嘛。你諗係幾冷門係啊？即係你紐約嗰啲圖書館都揾唔到嚇。咁啊，咁啊，不如誒我成我我我自己抄出嚟啦，Toscanini 喺個腦度抄出嚟啊。即係離晒啊咁啊，咁啊就排緊，咁啊臨尾就先至有人唔知喺邊個 state 度揾到份譜翻嚟， 啊咁啊發覺對下對下咁啊，係錯咗一個大細聲符號啫，即係啊，就係佢即係傳説就係咁樣啦。係嗰啊有人細神劈完話佢真係好鬼恐怖㗎咁啊。啊咁啊啲記啲記憶好啊，咁啊佢佢啊即係我諗對歌劇嗰個年代嘅人係，因為 Toscanini 記住喎，呢啲係一八幾幾年出世嗰啲人嚟喎，係嚇唔係現代人嚟喎， 嚇即係佢係見到啲燈膽發明啊，見到流有留聲機嘅出現啊，啊叫火車啊，即係佢係古人嚟嘅喎呢啲，啊咁啊即係佢係將一個舊嘅時代即係帶咗嚟，即係俾我哋聽得到咯，有錄音啦。嗯啊，咁我諗都幾，即係我傾向相信佢係幾接近誒誒 Verdi 嘅時候嘅歌劇嘅聲音嘅，嗯，又或者係咯，因為 不可不知喎，誒、得 Verdi 嘅誒、出殯嘅時候咧，嚇、咁 Toscanini 就係後生嘅 Toscanini 就做指揮嘅，嗯嚇咁佢哋都亦都係即係叫比較好朋友啦嚇，咁啊、嗯會會交流下啲嘢咁係樣啦嚇。喂，好唔好食啊？嗰、個火腿咁嗰啲咧。哇黑毛嗰啲好啲，我相信啲意大利人一一一埋牙就應該講下啲嘢好唔好食嘅，啊食好緊要啊嘛。 啊咁啊誒好有生氣嘅嘅嘅版本咯。誒、唱嘅應該係 Jan Piece 嚇，即係頭先 Hymn of 哦 Nation 亦都係佢把聲，一把好好好好嘅聲音。咁啊，我諗而家就冇人再記得佢噶啦。啊，我諗全唔淨止，我哋成日話香港啲人咧好善忘啊。嚇，咁其實就唔淨止香港啊，全世界都係好誒善忘人性一部分嚟嘅。 啊反而有啲倒翻轉，有啲留得低更長時間嗰啲係有啲有啲命運，有啲運數嘅，啲係。嚇、譬如有時誒、我哋睇嗰啲雜誌，古典音樂雜誌咧，譬如可能咩咩一百年最偉大指揮咁啊，可能變咗 Carlos Skyber 咁啊。啊，Carlos Skyber 固然係好嘢啦，咁啊，但係即係你當之前呢一百年出現過嗰啲大師死晒㗎嘛。過咗就過咗啊嘛，佢哋出嘅就算有錄音留低，都可能冇人聽嘅。咁但係我哋可能冇人識佢而家咧， 連 Carlos Skyber 都唔知係邊個，哦係，係、嗯又可能卡拉揚咧都唔係好知係邊個。卡拉揚又唔會唔知嘅。嚇誒後生嘅可能唔知喎嚇，即係即係至少佢 perceive 卡拉揚係一即係我哋你卡拉揚嘅年代係一個皇帝嚟㗎嘛，可能同啲產品又有關啦。但係今時今日產品啊可能唔係喎。消息啊，嗱譬如其實而家聽乜嘢咧？佢哋 嗱，譬如琴王 Hifus 啦，嗯啊咁啊，即係唔唔使講啦，即係即係講到口都臭啦，即係 即係佢係勁，不過有時真係覺得真係太講得太多啦咁啊。咁但係但係佢佢的而且確係好勁咁啊。咁但係而家咧，譬如我有啲客咧走埋嚟想訂一隻琴咧，啊啊想訂一隻 David Garrick 嗰嗰隻 Strat 啊咁樣啊，即係嗰嗰條長毛咧嗯嚇。 之前又話打女人啊，係咪啊？哦，打打佢個女朋友，個女朋友 A V 拍 A V 咁，係咪啊？咪打咁獎打到入廠啦，係咪啊？冇打打到入廠嘅，但係打到個女朋友告佢。打到爆光，哦，嚇、即係好似嗰啲嗰啲人咧，碧根包華唔知係邊個，就係識碧咸啊，哦冇辦法啦，啲更加啊或者巴治奧啊， 斯丹都唔知邊啱唔個。唔知㗎啦。斯丹斯丹都唔知，斯丹咪教皇馬嗰個教練咯，嚇踢波嘅咩佢？嗯，慘啊！啲記憶好短啊，有時啲人。香港就特別即係短呢啲係唔係一個一個人嘅，唔係個人記憶嚟咧，社會嘅記憶係係咁嘅，係係，我哋香港特別短， 算唔算咧？我又唔知喎，定係我又唔敢冇，講定。係冇常識啊？係人性嘅一部分嚟，我成日覺得嗱，譬如頭先我一開始講嗰啲乜乜意大利都有小提琴嘅咩？咁呢啲我覺得係常識問題啦。係咯，嗱，你喺美國咧，佢哋可以即係等於喺倫敦有飯食，佢會覺得好驚奇啫。誒誒，或者啲大陸佬去到去到倫敦國事訪問啊，問啊，你最近去倫敦大唔大霧啊？嗰啲咧 係咪霧鎖倫敦啊？睇得多馬克思，即係可以同人哋讀書。即係仲講埋啲啊，講埋啲歐你到不得話都唔知點答了。佢好啊啊！我阿嫲嗰陣時都冇啦。啊你咁其實而家係點嘅？英國嗰啲以前你成日話倫敦有霧或者係點樣樣，你係 同嗰個工業污染有關噶嘛？你慢慢唔再燒煤，用少咗煤啊，同埋啲工業搬離咗、遠離咗倫敦，呢啲嘢都少，呢啲現象已經減輕咗好多噶啦。嗰啲又係嗰啲係柯南嗰啲年代㗎啦，知邊個柯南啊？偵探柯南我諗起正確啦，唔好意思。啊！偵探柯南柯南就係寫偵探小説好叻嘅啊！咁啊就係 你好中都好中意睇嗰啲咧，即係尤其是阿 Jude Law 做做嗰啲華生啊嗰啲咧嗯啊啊又話阿 Iron Man 做嗰套咧。哦哦哦，好啊睇嗰啲。嚇咁就誒福爾摩斯啊，唔係唔係福爾摩斯嚇嚇咁就誒誒誒，不過柯南咧題外話，柯南本身就唔係做偵探嘅，柯南就本身係醫生嚟嘅， 咁所以佢咧就寫啊有個華生就係佢個助手啊，誒同埋誒阿福爾摩斯咁中意，有時又會做下啲解剖啊，又中意試埋啲怪藥啦，打埋啲咁嘅腎上腺素啊。啊嗰啲就因為佢本身柯南就有呢啲醫學嘅常識喺度。嗯我哋嗰個年代就無所倫敦咯，係咪嗯？即係但係而家啲人就係、而家大陸佬就會講埋啲咁歐嘅嘢啦。誒，佢可能或者 以己度人啦，覺得上海啊、北京都咁大霧，冇理由你屋企冇霧。啊，係。屋企冇霧嘅咩？冇霧點解屋企？係喂，但係類似呢啲嗱，我講話意大利有琴呢啲咧，美國佬咁白痴咧，即係一般 mass 嘅 m 即係嘅嘅嘅嘅群眾咧，佢都唔會 up 呢啲嘅喎，因為咧電視會有睇啊嘛，嗯有時間唔中嚇會有咩 dis 誒嗰啲唔知 Discovery 定係唔知咩台 Fox 啊咁都可能會有。即係總係有啲紀錄片睇下。就話 The Secret of Stradivari 到底係而家啲科學家又點樣去拆解呢啲幾百年前不解之謎咧？點解而家嘅人做唔到咧？咁咁報紙有時又會講啊嘛，有隻咩咩誒千萬名琴俾人偷咗啊咁啊，啊又或者有隻千萬名琴做破戳破咗呢、個誒誒、呃拍賣嘅價錢。嘅記錄啊咁樣嚇， 咁佢哋至少都知道，佢唔識都聽過咩叫 Stradivari 嘅。跟住走去自己屋企個個個 garage 嗰度睇下，會唔會執到件出嚟？啊，不過唔同嘅，人哋睇芝麻街咁啊，上面見到 Isis Stern，見到 Perman，見到 Yo-Yo 嘛，係啊呢啲名字對於佢哋嚟講都係即係入咗屋嘅名。家庭嘅名嚟，係啊，係。係啊，Mr. Stern，Mr. Stern，Isis Stern 咧就上芝麻街啊， 嗰只嗰隻傻料咧同啊 Mr. Turn，Stern 大料 Stern 唔係 Turn，即係細路仔已經接觸到呢啲。咁我哋嗰啲電視到底喺度搞緊乜嘢咧？最近做緊啲咩啊？ 嚇。有冇睇啊？仲我我都唔知喎，我冇睇哇，電視，個個我都唔睇啊！Lance 仲有冇睇電視啊？冇睇電視係咯喎。我部我部電視仲包住保鮮紙嘅，自從搬咗，自搬咗兩次都仲包住唔保鮮紙。可以攞嚟當 mon 用咩？ 嚇當電腦 mon 用？芒我又有，另外有芒。哦，嘥咗嘥咗嘥咗。係啊，你睇慣你 mon，你揾個電視嚟做 mon，你係唔慣嘅。哦哦啊粗好多㗎。係，OK ，OK，嚇，咁啊，即係誒，大家即係啲電視，譬如啲劇啊、成啊咁樣，有時都會好多低字嘢噶嘛，你都知啊，尤其是嗯 TVB 嗰啲。明珠台會唔會多少少嘢睇咧？ 會，因為買翻嚟噶嘛。係咁，咁但係如果我睇睇 BBC、睇 Discovery Channel 嗰啲嘢，我三年前已經睇咗啦。係係咩？梗係啦，咁舊咩？而家啲嘢，誒，有有時係啦。有時會即係大家有所不知啦。即係好耐以前，我曾經係呢個啊 TVB 嘅員工嚟嘅，哦，就係哦就係賣廣告。哦，啊，英文台嗰邊啊，但係嗰陣時個哦買啲係我知道嗰陣時買啲係好嘅，嗯，係 啊，咁啊，不過好多時有啲誒，即係而家仲係播緊嗰陣時買啲嘢，當然好大鑊啦。咁啊，當然精彩啦嗰陣時，譬如咩咩咩咧，Blue Earth、Blue Planet 啊，係咪咧？嗰套咩啊？藍地球啊誒係咪 BBC 嗰個 BBC 嗰個係 series 係係啊，嚇，仲有嗰啲大腦啊嗰啲即咁係醫學嘢嗰啲嗰啲買得唔錯㗎，嗰啲係。嚇。係啊嗰啲咁啊，即係但係 始終都係可能係啲鬼佬睇啦，係咪啊？咁佢收視係少嘅，你相對收視你一砌落去係等於中文台嗰邊嘅四我好中意睇明珠台嘅喎，係會你你係罕有動物嚟㗎，我 weekend 一定要開嚟睇喎。唔係你係罕有動物嚟㗎，即係嗰度有係係係差一大橛嘅。咁我相信如果你係商業考商業考慮咧，就其實係寧願停咗係好過嘅，因為但係唔得㗎嘛，發牌條件有規定你要有㗎嘛，嗯即係英文英文頻道， ，OK 即係一定比例嘅英文節目啦，咁講。 嚇。係咁啊，但係我哋如果唔識唔中唔識英文，仲要唔中意聽英文，有字幕㗎嘛嗰陣時。就就係唔中意聽啦。而家好似 cut 咗麗音喎，但係啊麗音 cut 咗啦，誒又就有字幕咯。你知而家有啊麗啲音係 cut 咗麗音係。而家有啲人除咗唔聽唔到之外，仲係唔想聽噶嘛。我咁即係要啲聲喺度嘈啫，咁咪播念佛機咪得咯。咁啊嗱，上網又上埋嗰啲咁嘅本地嗰啲嚇膠燈啊嗰啲咁樣 我都睇嗰即係啲真假難辨嗰啲啊，啊，即係變咗嗰個知識嗰即個係奄尖聲門鬧人嗰啲去睇啊，吸收個吸收個知識嗰就就變咗越嚟咪就係咯越窄啦。教你睇星嗰段你又唔去睇啊？即係你係啦睇呢啲唔係冇有問題，但係你淨係睇嗰啲就有問嗱，題。譬如影啱啱啱相啱影相嗰啲 forum 咧啊，成日搞搞下咧就變咗，喂買呢支鏡好定嗰支鏡有幾多錢，跟住就敲。其實呢啲唔係新現象嚟嘅。我記得細個嗰陣時咧，我有有一段時間係好投入去睇星， 搞下搞下就有一啲啦，唔係所有人都係咁啦，就變咗又係。不過嗰個圈子唔係講相機啫嘛，講 How 望遠 much？鏡。你你未必講，估總會講幾多錢啦。不過我都唔記啊，全買乜好部全部我都買唔起啊。咁啊就好鬼嘥氣啊！我發覺啲即係如果去到呢 forum 咧好多時都係大量嘅買乜好買乜好邊隻正誒 how much 咁唔係，其樣。實有個心態我都要改嘅，我唔敢話係現代社會問題咧，就係、嗯即係誒 好多嘢都唔係自己做，因為分工社會唔係自己製造出嚟俾自己用，好、多嘢都係買嘅。咁於是乎咧，就覺得有時啲嘢以為買咗就等於識咗，係即係買咗個相機咧就識得影靚相，嚇買支靚嘅望遠鏡咧就識得睇星，即係嗰類咁嘅心態啊。其實就根本唔係咁。即係唔係咁多人會但係好多去時就了解佢。其實個問題或者我認為個病呢個係冇病嚟嘅，就係即係將呢個誒、 呃消費啊代替咗個人嘅追尋，嚇即係好大鑊啊！係㗎係有啲人要 pursue 嘅自己，你喂大佬啊，點樣影靚自己女朋友，你都要鍛鍊下㗎，啊真係架機幫你影咩？咁不過香港就算以首先抽條女前咧，先，就算以前唔係咧㗎，有啲係影相個目的就係我哋我哋我影龍哋友啊，嗰啲龍友啊嘛，或者有啲叫誒有可以租個 model 嚟影㗎嘛？打邊爐啊，係咪？嚇！你你想講咩頭先之住？ 唔係我就係話，但係我哋以前咧，即係即係好似我哋全其實我發覺全世界咧都慢慢即係而家越嚟越快啊嘛，即係有啲嘢未必會咁誒、呃花咁多時間去了解佢啊咁啊。嗯咁但係即係譬如你睇翻美國啊或者外國嗰啲啲啲老坑咧，嗯即係或者前嗰一代嗰啲人咧，即係可能有好多積聚咗好多學問啊咁。咁、嗯但係我哋香港咧，我哋再上一代咧， 都唔多呢啲人喎， 即係所謂獅子山精神咧，都係揾餐晏仔嘅啫喎，打工仔嗰個精神磨刀磨半個地球嗰啲咧嚇我我記得你個故事唔係我嘅，我嘅我有個我有一定睇法嘅，即係你諗下，由即係開始講獅子山精神嘅時候，嗰班人係點嚟嘅？全部難民其實就冇錯，就咁就已經明咗啦，全部都係難民，全部都為咗 survival，為咗生存。即係當時個環境係惡劣到你留喺深圳河北邊 係會死喎，生活唔係話生活冇咁好喎，係可能會死喎。所以落到嚟有個穩定環境，有得去搏，有得去做嘢，其實就已經好滿足噶咯。辛苦傻啦，辛苦你慘得過你俾人攞俾人攞石頭掉啊、跪玻璃啊嗰啲嘢，真係即係咁但係你到而家咁又即係老老嗰一輩揾到錢，咁都其實都係為揾食嘅有啲，咁啊但係係後生仔咧揾唔到錢，但係又係為揾食嘅，咪我 即係始終係冇嗰種其實係我我對又唔敢，我又唔敢咁話佢哋啦，即係，但係我覺得係要，即係作為一個即係成個社群啦，或者你自己嘅追求係係要，係係其實個生活改善咗好多啦，係係咪個係咪有多少少要求咧？嚇要求好啲嘅制度，或者要求自己個人變得醒啲，係咪好唔啱咧？都好合或者好理啫，好貴咧係嘛？即係唔一定合理㗎。我又係講呢樣啫嘛，又係成本效益啫嘛，有時啲嘢。 咁當然呢個難於界定啦，呢個成本同埋效益。嗯嚇咁仲係話獅子山精神，仲係話誒誒揾食，即係講仲係講呢啲咧，即係有個好嘅環境俾你揾食，咪好咯，搞咁多嘢做乜啦？啊即係我一啲啊好耐冇見嘅朋友係會有呢啲觀點嘅，真係即係當然誒、我唔係話佢唔啱啦，即係我亦都會明白佢佢自己佢佢佢個人嘅背景，令到佢會覺得呢樣嘢緊要啦。嚇。嚇嚇但係今時今日仲講埋啲獅子山精神，你覺得係咪好攞咧？ 又唔會話好攞，嗰啲的確係要，但係而家我覺得而家係重要啲乜咯？嚇如果你你話你話獅子山精神咯，咁但係 你起碼獅子山精神有一樣嘢係好緊要嘅喎，就係、其實大家會守望相助，會團結喎。嗯而家興講嗰啲就話冇大台啊、派膠啊、大愛燒人、大都指住愛包容啊嚇，冇人睇到我指住你嘅，你唔好咁話我啦，啊冇嘢冇嘢，唔係唔係唔係唔係，好奸啊啲叔叔，又嗨，冇又蝦美少女 係啊咁的確真係有好多呢啲咁嘅人咁樣講嘢。嚇就係就係係冇唔，我覺得未必係誒佢啱或者錯，或者倒翻反換換一個角度睇，其實係點樣適應而家呢個時代。嗯咁即係不得唔等於話下上一輩抱帶住呢一啲觀念嘅人，佢哋會轉，未必嘅。但係好殘酷嘅現實就係佢哋始終會過去噶嘛。係。係不過留喺喺古典音樂嘅世界咧，就有啲唔同，因為 即係始終啲美好嘅聲音咧都留低咗，哦，一錄低咗，係啦，咁啊即係可以嚇懷緬過去常陶醉係咪？哇！嚇變咗咁啊呢個舊史好啲啊喂。咁啊，我之前咧有講過咧誒誒關於啲小提琴家咧，而家啲小提琴家咧拉啲聲好似薄啲、奀啲啊，冇咁多表現力啊咁係咪同支琴有關啊？ 誒，但係嗰支琴就好靚喎，即係都係啲。哦，即係幾百又係幾百年前嗰幾籠茂意大利茂利做嗰嗱，啲。譬如係啦，咁譬如之前咧就由胡百萬拉過咁啊，而家咧嗰支琴咧就俾咗一個誒誒、可能誒好似滅都仲拉緊嚇，嗯但係同一支琴咧，你發覺又奀又又即係冇咁豐富噶啦啲聲音係咪佢冇舉重啊？嚇？咁啊，嗯唔夠力。我誒解釋過呢樣嘢嘅，咁就 因為我哋要發出啲乜嘢聲咧，當然係個人個琴好緊要，但係個人係最緊要啦嚇。係咁啊誒而胡百萬就解有個咁嘅解咁嘅解釋，佢就話你啲發音咧，佢叫你即係你嗰小提琴要發音要好嘅話，你聽多啲好嘅聲音嚇，佢、就係聽嗰啲當時最偉大嘅男高音咁樣嚇。咁佢係咁樣學翻嚟嘅哦咁樣講啊？咁哦，OK，咁嘅意思啊？即係嗰種 嗰種又點樣共鳴啊？嗰種腹腔啊、頭腔啊，點樣共鳴？咁啲聲點樣 project 啊？啊，即係佢係咁樣學翻嚟噶嘛？即係等於你如果發育期間，你走去學 John Lennon、Paul McCartney 唱歌，咁你咪變雞仔聲咯。咁大鑊。啊你唔係學佢哋，你唔係學學唱佢哋啲創作喎，你係學佢哋把聲唱喎。腔係啊，咁如果你係學 Nat King Cole 啊， 嗰啲 Elvis Presley 咁咪厚啲咯。 Paul Anka 㗎但啦。可能震音啊勁啲嚇，即係唔你學嗰樣嘢係就會你會唔同咗，影響咗你嚇。咁啊講起 Huberman 提起咧，就係佢嗰個年代就係聽 Caruso 嘅。哦啊，Erico 咁但係我我哋而家 連 p a t f o r Water 都瓜 Q 咗啦嘛嚇！我哋而家唔知聽乜嘢 Caruso 都瓜咗一 六七十年啦，我估都， Caruso 咁啊定係其實唔止㗎。咁唔知有冇而家仲有有呢啲人唔知仲知唔知邊個 Caruso 唔知啊，肯定。啊 p a t f o r Water 都唱過有首歌叫 Caruso 嘅，哦，OK，嗰首歌名叫即 Caruso。係寫俾佢嘅。咁啊，屬於即係一個傳奇人物啦。小提琴咧就有帕格尼尼咁樣啦嚇。咁誒男高音就有 Caruso 啊。咁我哋不如聽下呢一個嚇好舊嘅錄音，一首歌仔嚟嘅。好， 又係先揀啲大家都可能聽過嚇。Caruso 唱又會點呢？Che bella cosa sole, un'aria serena roba, la tempesta, all'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa una giornata. ronda te o so lo so stam ronda te stam ronda onesta togliere staria, quando呢首《O Sole Mio》，好 classic 啊！呢個錄法，我的呢個版本，我的太陽啊，應該係呢個係小學都有唱嘅，不過要唱中文嘅，我記得。係咪？呢首叫咩歌詞唔記得，唔使背嘅，所以唔記得。哦 OK， 咁啊，即係我哋呢啲《我的太陽》啊，同埋咩山楂會黐牙嗰啲好出名啦山真係會黐牙。嚇。山楂會黐牙嗰首咧哦，嗰首好似冇唱啊，嚇，或者叫山本書有嘅。或者有個個叫我愛諗文柴裏邊叫山炒排骨飯咯，山炒排骨飯嗰首咧，Santa Lucia 嚇 美少女唔知你咁係係有有有啲代溝啊，又蝦美少女我。冇，不過我真係唔識咯。咁知唔知咩山楂會黐牙？山楂點解會似啊？啊！啲人又話我哋黑美少女，因為你嚼佢咯，嚇唔 唔係咁食生汁可以唔黐牙嘅，點解一定黐牙？咁又係。你冇睇阿曾主席今日寫嗰篇嘢，哦，冇喎。個問題都唔喺呢度。 O K，哦，完全有弦弦外之音， 耶，啱啊係好難明。冇錯。錯。嗱誒、有個特色咧，就係、你發唔發覺咧？嗰陣時誒嗰啲歌唱家，譬如 Caruso 咁大名咧，呢啲誒佢嗰個震音咧都唔係用好多喎。咪剛才唱國歌個都冇啊？係咯，係咯，好似唔識唱歌咁喎。 啊即係我哋而家震音勁就識唱歌啊嘛。咪就係呢幾廿年個個都係咁震嘅喎。嚇，世事多變。我唔係講唔係計呢啲啊，就張學友咧，啊！哎我仲咁啊嘛。咪咯。嚇，知點解啊？嚇，我唔知啊。嚇，因為你走音冇人知啊嘛。 咁樣嘅，係啊咁樣發嚟發去啊。咪反係啊反正都喺度變緊音係啦。啊，係咁變緊。你又點界定走音咧？嗱，即係所以唱走廊嗰啲歌手咧，成日日日唱啊嘛，咁啊好 hea 噶嘛，嗯好多時都會養成呢一種撈嘢嘅聲噶嘛，咪震音好勁噶嘛，係啊，你你自己聽下，你菜街嗰啲大媽唱歌都係咁噶，係咪？ 係咁我有時近來少去旺角，我唔知。係咁係咁震係咁震噶嘛，咦？莫莫非佢哋係職業歌手？唉，嗯梗係啦，係嘛，要受打賞噶嘛嗰啲，咁怪係啊哦，有錢收就唔係收咗錢哦，即係喺屯門搬過嚟嗰啲， 或者廟街嘅朋友咯。唔係唔係咁嘅，嚇唔係㗎。梗係唔係啦？你真係證明你冇去廟街啊！係嚇唔係喎，但係都係嗰啲，但係嗰啲都係嗰啲電子琴聲嘅啫喎。你你唔明咩？你冇去過廟街，你唔明咩叫做衰過狗吠，唔係衰過牛肺係狗吠。咁樣啊。 ？OK，好啊我哋可能要搞一次現場直播， 去呢個田野考察，乜嘢叫做衰過狗吠？不係，但係歌唱嗰啲唱歌嗰啲咧，即係唱流行曲嗰啲，梗係啦。即係可能一來 bad taste 啦，就係震音震到飛起嗰啲嗯。有啲興一一點講啊，興開嗰樣就個個都學啦，嚇即係即有啲名將。因為可能佢哋聽嗰啲人本身，即係嗰啲偶像開頭係嗰啲偶像都亂咁嚟噶嘛，嗯。即係係啊，即係跟住其他嗰啲人就學咗佢就跟啦咁樣嚇， 呢個所謂羊群效應。係啦咁。咁啊，即係你你誒係冇講冇講香港嗰啲啦嚇。我但係就算唱聲樂嗰啲咧，當佢老咗嘅時候咧，佢都係好 Q 震嘅喎嚇。即係我有一次聽過 When 誒 Scotto 啊，Scotto 嚇都好大名啦嚇。誒咁，但係佢老老咗啦嚇，哇闊到嚇未去到肥巴嗰啲級數嚇， 嗰啲震音好闊好闊啊！我聽唔到佢到底你唱得準定唱得唔準啊？蝗蟲界定發上發落啊，哦。係啊，因為你要你要唱得準係難嘅係啊。咁但係你睇翻舊嗰啲錄音咧，有時哇，真係嗰啲音準到不得了嗯啊！即係冇冇冇冇乜誒含糊嘅地方嗯哼，嗯。啊，乜邏記都準啦。嗯。係所以不過不過，sorry，我而家有對 Caruso 有啲不敬嚇，啊 即係咁樣嚟比嚇。嗯。啊，咁但係但係但係如果本地樂壇即係講音準啊，即係就羅文啦，嗯就係好準嘅，中唔中意係另一回事啦嗯嚇。嚇咁嗰個年代係適合嗰個 style 嘅，嗯哼，啊，的確冇乜震音。係。喂，但係而家聽翻 Pavarotti 咧，啊肥佬瓜咗咁耐咧，聽翻 Pavarotti，我以前唔中意聽佢噶嘛，我覺得佢渣啊嘛，因為之前嗰啲 Gilly 啊、Bjorling 啊。 甚至唔出名嗰啲 Young Peace 啊，甚至咩咩學生王子 Mario Lanza 啊，嗰啲個個都唱得好好啊嘛，係啊都唔使數到呢啲即係 Caruso 嗰啲嗰啲級數，覺得 Pavarotti 即係唉流啲喎呢啲，但係而家聽翻 Pavarotti 又覺得今時今日冇呢啲歌，係仲衰，冇呢啲聲喎。仲衰。係啊，咁啊 Pavarotti 已經係啲 vibrato 再多咗少少噶啦，啲震音，嗯 但係都唔誇張嘅嚇。但係而家有一啲係係好勁，女高音尤其是啊嚇，你乜咧 Pavarotti 拍有個咩誒 Sutherland 啊，修打啦，中蘇德蘭哇！全盛時期上海，後來越嚟越闊啊，砰砰聲嗰啲震音。嗯啊，聽翻以前嗰啲花腔咧，譬如誒 Lucia Pop 啊嗰啲咧，嗯哇！即係實牙實齒啊！嚇上上到幾高都完全卜嚇雀仔咁樣走就到上，啦，嗯。高 F 我成日覺得啲啲高音咧，如果你太多震音咧，會變咗鸚鵡唱歌。定係咩啊？撩歌，海南撩歌，嗰啲嗰啲鸚鵡有震音噶嘛，真係好好笑啊嘛有嘅咩？嚇係啊，係嘅。又要田野考察啦，又要填哦好啊，揾就日啊揾呢個海南撩歌聽我哋講粗口。係啦，喂咁啊時間差唔多啦，今晚誒可以睇呢個意大利對呢個比利時朱古力啦，哦 係啊。咁啊，即係作為意大利迷，就唔好期望咁高啊，咁我反而可能會有驚喜。慣咗噶啦，即係英格蘭球迷咁啫嘛，嗯，嚇冇錯，對住嗰隊嗰隻對咩啊？俄羅斯俄羅斯係咪啊？俄羅加斯時先至追破追平。俄羅斯又係冇嚟新氣咁樣嚇國家而家窮啊，嚇， 又冇乜板斧，唔都唔知想點。體力都冇埋。就有好好耐以前，即係第一次見呢個誒蘇聯球隊、蘇聯國家隊，我話哇，機械人啊！嚇你你就推過半場線就射得波嘅，點解？你你仲係停留咗喺睇嗰啲 walkie 嗰啲年代啊？係咪啊？差唔多嗰個即係佢哋時候咁樣係喺個室內， 即係 walkie 就係打豬肉噶嘛，咁啊啲蘇聯佬咧就又有啲儀器咁樣度住啲心跳啊，又打針啊咁唔係好多呢啲傳説嘅，但係嗰、個嗰個踢法係好奇特嘅。當日係佢覺得係好奇嘅咁樣打法反。正而家都好奇特啊！即係咧，猜住個波，猜猜下，學你咁衝衝衝衝咗下，自己跌咗落地。誒、哦，哦，嗰啲唔奇特，你去幼稚園睇好多嘅，衝衝下先跌咗喺度。咁啊嗱，英格蘭又係一如所，即係又係平時咁啦，即係即係 即係都合乎期望啦嚇，係即係合乎期望地 disappointed 嚇冇錯，唔贏係正常嘅嘢，即係不嬲都係先奇。牛牛豆豆入完一入完一球之後就開始守啊，換走啲前鋒啊嗰啲咁啦嚇，嚇臨尾又俾人拉布啊嘛，呢叫做係啊拉布戰拉布就係最先係講踢波噶嘛。臨尾俾人入咗，係啊，係啊，唉，不過幾其實幾好睇嘅，中即係你即係人大咗，你有時即係 就算睇呢啲悶戰咧，都有有啲感受嘅，啊，即係即係話俾你聽，好似人生咁樣嚇，無論你嘅人生係一場悶戰都好啦，都可能會有啲有趣嘅結果出現。就唔好咁快拉布，喂，臨尾變咗一入尾，臨臨尾俾人整一粒嘅幾好笑，手都冇一步笑真係。係啊，一個好有趣嘅結果，笑到我撲街嚇。 咁啊，即係誒，今日就時間差唔多啦，好嘛？嗯，好嚟到呢度啦，咁好啦啊，，好啦你識唔識睇波啦？下次見啦，好啦，拜係啦，拜拜。拜。你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？ 你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastique，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估啊！逢星期一八至十，城寨見。 怒喝推鼓鼓鼓。